Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 26-ն է, տարվա 57-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1618 թվականի այսօրը առաջին գահակալության ժամանակ գահանկեց արվեց Օսմանյան կայսրության Մուստաֆա առաջին սուլթանը։ 1794 թվականի փետրվարի 26-ին Ֆրանսիայում ազգային կոնվենտը հեղափոխության թշնամիների սեփականությունը բռնագրավելու հրաման արձակեց։ 1815 թվականի հենց այս օրը Էլբա ակսորված Նապոլեոն Բոնապարտը փախչում է այնտեղից։ 1848 թվականի այսօրը Ֆրանսիայում վերացվում են ազնվական տիտղոսները։ 1896 թվականի փետրվարի 26-ին Անտուան Անրի Բեքերելը հայտնաբերում է, որ ուրանի նմուշը հետք է թողնում լուսազգայուն թղթի վրա։ Նրա անունով հետագայում կոչվեց ռադիոակտիվ աղբյուրի ակտիվության չափմամիավորը C համակարգում։ 1917 թվականի այսօրը Նյու Յորքի Victor ընկերությունում ձայնագրվում է առաջին ջազային սկավառակը։ 1992 թվականի այսօրը Արցախյան ազատամարտի ժամանակ տեղ ունեցավ Խոջալույի արունահեղությունը։ 2004 թվականի այսօրը Լատվիա խորհրդարանը օրենք է ընդունել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի միանալու մասին։ 2006 թվականի այսօրը Թուրինում ավարտվեցին 20-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերը։ Այսօրը ծնվել են 1564 թվականին անգլիացի բանաստեղծ եւ դրամատուրգ Քրիստոֆեր Մարլոն։ 1802 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ բանաստեղծ արձակագիր պատմաբան Գաբրիել Պատկանյանը։ Պատկանյանը թողել է հարուստ գրական ժառանգություն։ Նրա գողթան երկերշարքի Հարսանիկ Արտաշեսի եւ Սաթենիկա, Արի Արքայն Արքայից Վահագն եւ այլ ստեղծագործություններ դարձել են ժամանակի սիրված երկերից։ Օրորոցի երկը գյուղական այրի կնոջ, գեղեցիկ Նախիջևան, Կրտնաջան այգեպան, Իշխանան խելք եւ հիմար, առ հայրենիս, Փունչ հայոց պատմության բանաստեղծություններում նա արտահայտել է ժամանակի ոգին, ազատագրական պայքարի գոչարել։ Իր գործերում Պատկանյանն աշխատել է պատմական հերոսների անունների տակ ներկայացնել ժամանակի մարդկանց, ինչպես նաև անցյալի հերոսական կերպարներով ոգեշնչել երիտասարդ սերնդին, արտնացնել ազգային ինքնագիտակցությունը։ Պատկանյանը կազմել է դասագրքեր, բարարաններ, օրացույցներ, գրել տոմարագիտական ու կրոնական աշխատություններ։ Իր հրապարակախոսական հոդվածներում նշել է աշխարհաբարի առանձնակի դերն ազգի կազմավորման գործում, անդրադարձել հայ ժողովրդի արժև ծառացած այլազան խնդիրների։ Գաբրիել Պատկանյանի հետ նույն թվականին նույն օրն է ծնվել ֆրանսիացի գրող Վիկտոր Հյուգոն։ Հյուգոն ֆրանսիական ռոմանտիզմի ռահվիրան է։ Նա հայտնի քաղաքական գործիչ եւ մտավորական էր, ով մեծ դեր է կատարել 19-րդ դարի պատմության մեջ։ Նա նշանակալի տեղ է զբաղեցնում 19-րդ դարի ֆրանսիական գրականության պատմության մեջ իր բազման ժանր ստեղծագործություններով։ Նա քնարերգու է իր ձոն բալադներ, աշնանտերևները կամ մտորումներ ժողովածուներում։ Նապոլեոն 3-ի դեմ ընդվզող գրողը իր պատժամիջոցներ ստեղծագործության մեջ, ինչպես նաև էպիկական բանաստեղծ իր դարերի լեգենդը ստեղծագործության մեջ։ Հյուգոյի ստեղծագործություններից մեծ ժողովրդականություն են վայելում հատկապես Փարիզի Աստվածամոր տաճարը եւ թշվառները վեպերը։ Թատրոնում նա առաջադրում է ռոմանտիկ դրամայի տեսությունը իր կրոնվելի առաջաբանում։ Նրա բազմաժանր ստեղծագործության մեջ կան նաև քաղաքական երանգներ։ Վիկտոր Հյուգոն մեծ ներդրում է կատարել ֆրանսիական պոեզիա եւ թատրոնի բնագավառներում, ներշնչվելով իր ժամանակակից, այդ թվում արևելյան գրողներից։ 1808 թվականի փետրվարի 26-ին է ծնվել ֆրանսիացի գրաֆիկ, գեղանկարիչ եւ քանդակագործ Օնորե Դոմնիեն։ Դոմնիեն 19-րդ դարի քաղաքական ծաղրանկարի մեծագույն ներկայացուցիչ է։ 1877 թվականի այսօրն է ծնվել հայ դերասան, արձակագիր եւ դրամատուրգ Միքայել Մանվելյանը։ 1893 թվականին անգլացի գրականագետ, լեզվաբան, հոկեբան եւ բանաստեղծ Այվր Ռիչարդսը 1932 թվականի փետրվարի 26-ին է ծնվել ամերիկացի երգիչ Ջոնի Քեշը։ Քեշն առանձնակի դեր ունի քանտրի երաժշտության մեջ, համարվում է 20-րդ դարի ամենազդեցիկ երաժիշտներից մեկը։ 1983 թվականի այսօրն է ծնվել բրազիլա-պորտուգալացի ֆուտբոլիստ, պաշտպան Պեպե Ֆերիերան։ Այսօր փետրվարի 26-ն է, տարվա ավարտի մնաց 308 օր։